Bordalera egorriak dira, handelako uh, eh, eh, zentru referentea, haiek eh, protokoloak egiten dituzte, eta haiek ematen dute lehen uh, tratamendua. Eta gero igurtzen dituzte, bai segitzeko uh, tratamendua eta uh, aurrak zaintzeko. Guti gora bera, amak eh, auk behi baditugu uh, urtero. BAB eta uh, Euskal Eri uh, barnek aldean. Orduan, elduak bezala, uh, ukaik telan dute leusemia edo tumore bat. Uh, Gehienetan uh, leusemiak dira, bai amaketik zazpi leusemiak izanen dira. Eta beste guziak tumoreak.